Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ընդունել է համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահին։ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղեր ձեռել Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանին։ Վաղակական ազգային ժողովի հերթական նիստը Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ։ Շաումյանի շրջվարչակազմի ղեկավարն ամփոփել է Լիբանան կատարած այցի արդյունքները։ Ազատ հայրենի կուսակցությունը դատապարտել է Սասնաձեռեր խմբավորման տեղեկատվությունը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանին։ Քննարկվել են այս տարի Արցախում նախատեսվող համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի կազմակերպման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են ակտիվ կերպով, ընդգծելով, որ ամեն ինչ արվելու է միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իշխան Զաքարյանն ասաց, որ Հայաստանի կառավարությունն ամառային խաղերը պատշաճ անցկացնելու համար ստեղծել է պետական հանձնաժողով։ Դերևս 15 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացրեցինք ամայկական ամառային 6-րդ խաղերը, որոշում կայացվեց, որ հաջորդ 7-րդ ամառային խաղերի որոշ հատված անցկացնենք Արցախում։ Եվ այս դրամաբանությամբ մենք այսօր ունեցանք քննարկում Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ։ Տեղակ պայեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ քննարկել են խնդիրը խաղերի անցկացման համար, եւ այսօր մենք այդ գործի որպես շարունակություն քննարկեցինք նաեւ նաև Արցախում համայնքական ամառային 7-րդ խաղերի անցկացման հնարավորությունները։ Այս առումով ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել, հատկապես մեր Արցախահայությանը, որովհետև ես գտնում եմ, որ այս միջոցառումը չափազանց կարևոր միջոցառում է Արցախի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ համայն հայության համար ընդհանրապես։ Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ օգոստոսի 5-ից հյուրերը կժամանեն Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք։ Օգոստոսի 6-ին կլինի բացման հանդեսավոր արարողությունը եւ մրցումային 3 օրեր։ Իհարկե այն մարզաձևերում, որով Արցախը ունի հնարավորություն։ Երկրորդ փուլը օգոստոսի 8-ից կտեղափոխվի Երևան եւ օգոստոսի 17-ին փակման հանդեսավոր արարողությունը կլինի Երևանում, որով էլ կավարտվեն համահայկական ամառային խաղերը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել Ավստրալիայի Նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանին։ Ուղերձում ասված է. Հարգարժան Տիկին Բերեջիկլյան, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետի պաշտոնը կրկին ստանձնելու կապակցությամբ։ Ձեր բարձր պրոֆեսիոնալ եւ մարդկային որակները, գիտելիքներն ու հմտությունները հանդիսանում են այն կարևոր հիմքը, որը թույլ է տալիս ձեզ արդյունավետորեն իրականացնել այդ բարդ ու պատասխանատու ծառայությունը։ Ես առանձնահատուկ ջերմությամբ եմ հիշում ձեր այցելությունն Արցախ, մեր հանդիպումներն ու քննարկումները։ Մենք հպարտանում ենք, որ ունենք ձեզ նման հայրենակից, ով անկեղծ հարգանք ու վստահություն է վայելում Ավստրալիայում եւ աշխարհասփյուր հայության շրջանում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում քաջառողջություն ու մեծագույն հաջողություններ աշխատանքում եւ անձնական կյանքում։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Մարտի 25-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է ազգային ժողովի հերթական նիստի քննարկման համար պատրաստ թվով 10 օրինագծերի ցանկը եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել մարտի 27-ին ժամը 11-ին տեղի ունենալիք հերթական նիստի նախապատրաստման վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հանդիպում է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ։ Իր խոսքում կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական ներկայիս իրավիճակին, խոսել տնտեսական հեղափոխության ուղղությամբ իրականացվող քայլերի եւ տնտեսական զարգացման մոդելի մասին, ընդգծելով, որ տնտեսական բարենպաստ իրավիճակը կնպաստի զինված ուժերում արկա հարցերի արագ լուծմանը։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է զինծառայողների համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման եւ սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ պետության կողմից իրականացվող աշխատանքները, որոնք շարունակական են լինելու եւ միտված են լինելու զինված ուժերի ծառայողների համար շոշափելի արդյունքների ապահովմանը։ Պատասխանելով հավաքի մասնակիցների հարցերին Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին, տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական իրավիճակին եւ զարգացումներին, հանգամանալից խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին, մանրամասներ ներկայացրել Հարևան Վրաստանի վարչապետի հետ վերջին հանդիպման վերաբերյալ։ Օպերատիվ հավաքի շրջանակում այսօր Հայաստանի զինված ուժերում արկա վիճակը եւ զարգացման ուղղությունները թեմայով դասախոսությամբ հանդես է եկել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Գլխավոր штаբի պետը նշել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են գտնվում բանակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նոր միջոցներով համալրման, մարտական հերթապահության կրման պայմանների կատարելագործման աշխատանքները եւ փաստել, որ այս ուղությամբ արցանագրվել են շոշափելի արդյունքներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 28-ից 29-ը կմեկնի Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա։ Հիշեցնենք, որ 3 Ավստրիայի նախագահական կայքը տեղեկություն էր տարածել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 29-ին հանդիպելու են Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր Վան դեր Բելենի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գլխավոր խնդիրն է պահպանել բանակցային գործընթացը։ Իրենց համար նշանակություն չունի հակամարտության 3 կողմեր կմասնակցեն 4 թե 14։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը։ Նա նշել է, որ նրանց համար կարևորը բանակցային գործընթացը պահելն է։ Այն ինչ առաջարկում է հայկական կողմը կարող է որոշակի լարվածություն մտցնել բանակցային գործընթացը պահպանելու հարցում, որովհետև Ադրբեջանը չի համաձայնում փոփոխությանը եւ կարող է վտանգել Մինսկի խմբի ձևաչափին ու իրենք չկարողանան իրականացնել գործառույթը։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնի բանակցային գործընթացում Ստեփանակերտի մասնակցությանը, Մինսկի խումբը մեծ սիրով միաթոռ էլ կավելացնի բանակցային սեղանի շուրջ։ Դա իրենց համար խնդիր չէ, ասել է քաղաքագետը։ Մեծ ակնկալիքներ չունեն Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Այս մասին նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը անդրադառնալով մարտի 29-ին Վիեննայում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի սպասվող հանդիպմանը։ Մենք հիմա էլ ենք խոսելու Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Ես մեծ ակնկալիքներ չունեմ այդ հանդիպումից։ Հանդիպումները, բանակցությունները պետք են դրանք ավելի լավ են, քան իրար վրա կրակելը եւ պետք է դրանք շարունակվեն, ասել են նա. Ինչպես արդեն հաղորդել ենք վերջերս պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն աշխատանքային այցով եղել է Լիբանանում։ Պատվիրակության կազմում էր նաև Շաումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանը, ով աշխատակազմի պատասխանատուներին է ներկայացրել այցի արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հանդիպումներ են եղել Լիբանանում գործող հայկական ավանդական կուսակցությունների, կրոնական կառույցների ղեկավարների հետ եւ իհարկե հանդիպել են Կարամ առաջին կաթողիկոսին, նշեց Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Խոսելով հատկապես Շահումյանի շրջանին վերաբերող ծրագրերից ու ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, մեր զրուցակիցը տեղեկացրեց, որ ըստ Արի հիմնադրամի հետ ստորագրած պայմանագրի հաջորդ ամիս քարվաճառում կտրվի 15 բնակելի տների կառուցման ծրագրի մեկնարկը։ Նշենք, որ ծրագիրն իրականացվում է ավստրալահայ բարերարների ներդրումների շնորհիվ։ Խոսելով այս ծրագրերից Գագիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ գործարար Gardenia Grain Door ընկերության հիմնադիր Նիկոլա Ժորժ Աբուֆեյսալի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Արցախում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Գործարարն զբաղվում է պահածոների համեմունքների արտադրությամբ, ընկերությունը սպասարկում է ավելի քան 1000 ռեստորանների։ Քննարկվել են Արցախում պատղատու այգի ներգծելու, արտադրություն սկսելու ծրագրեր, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Այլ հանդիպումների ժամանակ եւս գործարարը նկարարներին ներկայացրել եմ Շահումյանի շրջանի զբոսաշրջային գյուղատնտեսական ներուժը, նրանց հրավիրել եմ շրջան տեղում տեսնելու, ուսումնասիրելու, ընդգծեց Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ անասնապահության զարգացման նպատակով այս տարի նախատեսվում է շրջանում կառուցել անասնաբուժական կայան լաբորատորիայով։ Մենք բնակիչներին, գործարարներին առաջարկում ենք զբաղվել անասնապահությամբ եւ ըստ այդմ պետությունը պետք է որոշակի սպասարկում ապահովի ոլորտի զարգացման համար, նշեց շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Գագիկ Մարտիրոսյանն առանձին հանդիպումների ժամանակ գործարարներին ներկայացրել է նաև այն հարկային արտոնությունները, որոնք կարող են տրամադրվել Շահումյանի շրջանում ներդրումներ անել ցանկացողներին։ Այդ արտոնությունների վերաբերյալ նախորդ պայմանավորվածություն եմ ձեռք բերել երկրի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ընթացիկ տարվա հունվարի 24-ից Առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդնումը քաղաքացիների շրջանում դժգոհություններ է առաջացրել։ Նախարար Արայիկ Բաղարյանի խոսքով դա առողջապահական տվյալների կառավարման միասնական համակարգ է, որտեղ մուտքագրվում եւ պահվում է բնակչի առողջությանը վերաբերող ամբողջական տվյալները։ Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը բարձրացնում է հաճախորդի սեփական առողջության վիճակի իրազեկվածության եւ դրա բարելավման մասնակցության մակարդակը։ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի առավելությունները կլինիկական ռիսկերի նվազեցումն է, ժամանակի եւ ծախսերի տնտեսումը, հասանելիությունը։ Ազատ հայրենի կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է Սասնա ծռեր համահայկական շարժում ինքնահռչակված խմբավորմանը, որը կեղծ տեղեկություն է տարածել, թե իբր Ազատ հայրենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը համագործակցելով կրիմինալի հետ խոչընդոտել է Մարտունի քաղաքում այդ խմբավորման անդամների հանդիպումը բնակչության հետ։ Այդ կառույցի կողմից առանց որևէ փաստի ու ապացույցի մամուլի միջոցով նման լուրջ մեղադրանքներ հնչեցնելը մեր կուսակցությունը որակում է որպես սադրանք, որն ուղված է հայրենիքի համար բախտորոշ այս ժամանակաշրջանում հանրային կարծիքի ապակողմնորոշման եւ ինքնահաստատման անհաջող փորձ կատարելուն։ Տվյալ խմբավորման անդամներին հորդորում ենք բովանդակային ասելիք ու կառուցողական քննադատություն չունենալու դեպքում իրենց բանսարկության համար այլ թիրախներ ընտրել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ապրիլի 7-ին Ստեփանակերտի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրում տեղի է ունենալու գինու մեծ համտես։ Այս մասին ասել է Արցախի խաղողագործների եւ գինեգործների միավորման մենեջեր Աննա Զախարյանը։ Նրա խոսքով միավորումը սկսում է իրագործել խաղողագործության ու գինու туриզմի զարգացման մի շարք ծրագրեր։ Տեղական գինիների նկատմամբ աճող հետաքրքրության պայմանավորված մենք առաջիկայում կնախաձեռնենք Արցախյան գինու ճանապարհ ծրագիրը, որը պաշտոնապես կներկայացվի գինու մեծ համտեսի միջոցառման ժամանակ ներկայացված ծրագրի, համտեսի եւ միավորման կողմից նախաձեռնվող մնացած միջոցառումների նպատակն է աջակցել Արցախցի գինեգործներին գինիների մարքեթինգի զարգացման, ինչպես նաեւ վարչական ու կրթական խնդիրների լուծման հարցում։ Միջոցառման ընթացքում միավորման ղեկավարությունն առաջին անգամ պաշտոնապես կներկայացնի հասարակական նոր նախագծերը, գինու աշխարհահռչակ մասնագետը վարպետության դաս կանցկացնի գինեգործների համար, նշել է Աննա Զախարյանը։ Արգենտինայում կառուցվող հայոց ցեղասպանության թանգարանը նպաստելու է հասարակության շրջանում ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, կրթելու է նոր սերունդներին, տարբեր հաստատությունների ուշադրությունն է հրավիրելու թանգարանի վրա։ Այս մասին ասել է Արգենտինայում հայոց ցեղասպանության թանգարանի հարցերով պատասխանատու հայոց ցեղասպանության հիշատակի հիմնադրամի ղեկավար պրոֆեսոր Նելիդա Բուլգուրջյանը։ Առաքելությունն արմատավորված է այն գաղափարում, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դասընթացների միջոցով մենք կաշխատենք խթանել մարդկային արժանապատվության արժևորման գաղափարը եւ կանխարգելել այլ ցեղասպանությունները։ Տեսլականը կենտրոնացած է այն գաղափարի վրա, որ Թանգարանը ծառայելու է որպես հուշահամալիր թուրքական ռեժիմի վարած քաղաքականության հետևանքով զոհված 1.5 միլիոն հայերի համար։ Նպաստելու է ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, կենտրոնանալով հայոց ցեղասպանության վրա։ Գրթելու ենք նոր սերունդներ ցույց տալով, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այլոց չընդունելը էթնիկ, կրոնական կամ քաղաքական տեսանկյունից, ասել է Նելիդա Բուլգուրջյանը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ եւ Արտենյաց Լեռնանցքը դժվար անցանելի է Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմում կակուտակված 179 ավտոմեքենա, որից 132-ը բեռնատար, 47-ը մարդատար։ Թուրքմա վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անապատություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։